Hezek ditir ege yani drojelata navinde bandor u e, siyasete drojelata navinde diyardike e, beheza koy maddi, beheza koy askeri, beheza koy fikri İsrail. İsrail tabi demek mera bahs bike revşe Yahudiya e, dertke bu hali. E, ez bavarım derbare Yahudiyadı. E, bi gmilet diroki de berfire helvedir e, hatiyi tartışma kirin. E, artık hatta jmebe jboyi tekrar jiçenebe e, jboyi teveyi diroki betir e, aliyeveyi e, yani tarika İsrail <coughs> yani nere bigredes udve çerçevede analize derbare Yahudiyat denkirin taybeti analizeme ilgi denkirin emuan diber çağrı derbare Na Yahudi netice sürgün, elavun, <coughs> bi taybeti jî di sedsaliya nozda, sedsaliya bistadin, e, lêgerî nêvanî avakirina dewletekî netewî çêbû. Tabi fikrê dewlet netew, sermayedari, e, di finans peradın, e, Yahudî rolek mezin tê ev Fakat devlet ne teva Yahudiya. Yani a e, has bir Yahudiya be. Evaya çenep. Jiboy ve her demi Yahudi bi pirsgirege talan rubrud minin tat. Udmanj. E, Iro idi e, gotinek xarab dema merej bo Yahudiya ki Gelek mahkeme dünyaya de dava dijim erevkin. Gotinek biçuk bici hema dibejin evaya antisemitik, antis yani diji samyayı o jiboy ve propaganda, teşhir, hatta e, yani takip kırına hukuki bile çedbe. Tabi evken gitçe bu pişti şerre cihane duemin o katliame naziyal dij Yahudiya çevkirin işte buna bir holokus bir tarihi yani holokus yani mahraka mahraka yani e, şevtandın yani yay, yangın mesela var var şevtandına yani yani soykırım ab şevtandın be şevtandın ha Yahudi dikijan astet şevuyi beguman vahşiyetek dur deheyi gelek dibejin gelek dibejin abartılıyı yani işte ya, tamam bu fakat ne düzeydeyim. Gelek jidvejin nad ve düzeydi bu. Neticeden katliam hatikir. Yani serdeste naziya Yahudi hatine kırkırım. Pişti ve e, e erişelser Yahudiya vak suceki insani suce insaniyeti e, hat de eşkere kirin serbi esasi e, hata e, demek direji hükümeti Almanya hem ev cinayet mahkumdikir hem rahne dayindi da hem de ali maddidi tazminat jibo Yahudiya. Didan o gelek şirketi Almani da avakirna de çerçevevan tazminatana da avakirna İsrail'di. Yani de çekirna proje İsrail'di. E, cigirdi. İro uluy. Yani İro hem de Ali zamanda hem de Ali pratikide erişelser Yahudiya bedi rengi den e, peşvazi kirin yani e, reaksiyon edici olan heyi jiber sermaya navne tevi taybeti Amerika, İngiltere alaqe olan bir sermaye Yahudiri acayip kuyrin organikin o heza siyasi a Yahudi hem de Avrupa'da hem de Amerika'da hêzekî zaxteyî mezin gelek cara yön didi siyasetê gelek cara yön didi siyaseta van dewleta yani kararek devlet distînin distînin taybetî jî kararê derbarê İsraîl e, dibin bandora hêzê baskiyê ekonomîk ey Yahudi li van welatana çêdibin gelek cara de iktidarê de var iç içe mesela embêjin sekreterê serekî ê e. Obama di hezar û neh sed û nod di dûwada eskerekî İsraîlî bû yanî li İsraîl eskerî bû aniha jî e, müdîrê mekteba wî û e, gelek kesê ha hene yanî tev li hev bûye esas Yahudî tabi gelek eserê wan jî hene bi taybetî tarixa zanistiyê de di ee, de elimde gelek ee, katkı u tevlevune wan hene o pırcı balkeşim tabi yani guhertin çekirne ee, ufuk fereh kirne yani zani zanisti zedekir bigişti evrolji listini hatta e, de fikre civaki azadiye dici fikre civaki azadiye dici خودی قاتقینه محتمله erişegil servan, dıştanama, baskı, de bu sersebebe gidvi zemini de arayışı azadiye zedetir bin, bu gelek e, kese gibi bir şekli ver katkıydı fikre sosyalizm etkirin. Hatta da asli militantiye de helvas nişandan e, varji derket. Taybeti tariha hareketa sosyalisti Avrupa'ydı. Gelek minaki ve hani minakı heri balkeş rozalek son burge. Bu gelek kesedidir. Yahudi yani sermaye Yahudi, destiladarya Yahudi, sermaye Yahudi gişti. Dinaba arayışı avakırna devletekine tevic bu Yahudi adam. Ebeya demek ki xostin <coughs> Darya İmparatoriya Osmani çebikin, bu taybeti serdema etihad tarak idi. Ev betir zede bu. Acaba li derek li cikiş ciya düve erdi Osmaniyadı. Karın devlete keş bu xo çebikin. اوازده نبو پراتیک لی دخوازی کی ور هب دمکه بحث ولاته کی افریقیات کرن تایبتی اوغندا جبوی خو اساس بگرتانه جبوی آوا کرنا دولتی کی نتوی اوجی پراتیک نب دسانه هزار هیسد و نوت و هشتاد دسانه هزار هیسد و نوت و هشتاد لسویسرا کنگره حرکت سیونی آجیهانی چه بود yani hareketa Yahudi, nava Yahudiyad eheri milliyetçi aşiri Siyonist. hareket Siyonist hareketeki perest. Siyonizm, Siyonizm vak anlayış ve belge birleşmiş milletler yani belgeye kityane teva vek hareketek perest, yani nicatperest perest ırkçı hatiyi kabul kirin. Ciboy ve yani ana İsrail nabe hem Siyonist. Fakat Siyonistin yani bu taybeti reve bir revan Siyonistin. Ciberge ev hareket bi vî şeklî hatî binavkirin ji bo vê xwe jê dûr Sihyon ciyeke gireke di Filistînê de ji bo Yahudiya pîroz e wek çiyakî ji çiya biçûktir gireke navi navê xwe ji wir Sihyon yani Sihyonizm ji Sihyon dikir Di hezar û heysed û kongrek çêkir. Di vî kongrê de karar girt. Karar ev bûn yek gerek ji Yahudiya devletek netewî ve avadir. Dido ev devlet ji boî taybetmendiye wê dîrokî gere Filistîn. Ji ber ki axa ah wanî kevne, devletê wanî kevn berê lê çêbûyî Kral Davud o her demê li bunu yani erda jê dibêjin erdil miat yani erda ag söz bu an hatidan yani Xwedê söz bu erday. Zaten yani li gorî Tewratê li inanca dini a Yahudi Filistin erdeki xwedê diye dayıvan. Söz bu erdayı. U cihbun avan vak, yani xwedê ew kirî. Hatta mesela xwedê yani di İncilê de var nişandan. Hewqase ji Yahudiya hez dike. Hewqase gelekî wî hilbijartî e, e, ge erda xwe heri baş li ser wê dinyayê dayıvan. Filistin. Ji bo Filistin esas kirtin. Ev devleti jî gotin gerel Filistinê. Sisi gotin gerek jinav peve hemû Yahudiyel cihanê berê xwe bidin firist. Yani Yahudi bar bikin biçin firist. Çar gotin gerek ji bo ev çûna Filistin'e pek be gerek sermaye Yahudi ve hicreti finansal. Yani sermaye Yahudi, zengine Yahudiya gerek ve hicreti finansal. Tabii. Yahudi li Avrupa benabin. <coughs> Demek Amerika keşif bu icerbere kodan Amerika jî. Li Avrupa ku de belavin? Li İngiltere, li Hollanda, li Almanya. Li Almanya zede hebûn. Ji ber Almanya de Almanya'da dine protestan di hebû. E, zede baskil ser Yahudiya çened bu. Avret nekirin. Ee, li İtalya bere Yahudi hinek hebûn. Fakat Bigrani erda heri baş yani derak her Yahudi istikrarlı buntede Almanya bu, İngiltere bu, erderana bu. İşte ve kararı Yahudiya. İdi Yahudiya gav bi gav tekliye koyup Almanar zayıf kır. O şuna Almana İngiliz helbijartın jibu. Bir sistema siyasi a İngiliz ar bun yek. Jiberçi İngiliz imparatoru bu. O hakime cihanı. Orojinata navîn diket bin bandora İngilîza. Ji bo vê eger niyetekî Yehudiyat avakirina welatekî qewmî yani devletekî qewmî di Filistînê çê bikin bê onaya İngilîza çêna. Bê onaya İngilîza çêna. Ji bo vê sermaya Yahudî her demê ji İngilîza xwest gu onay bidin ge Filistînê de welatek ji war çê Tabi onay nedan ama kengi onaydan دەستپێکت نەدان ئەمەت پشرە ساە 1970دە ساە 1970 وەزیرە دەربەیی ئینگلتەرە ناوی بلفۆر بوو وەزیرە دەربەی ئینگلتەرە بلفۆر مەکتوبەك شاندیەک یەهودیرە زەنگینێک یەهودی مەزن ڕوتشلد مەکتوبەك ژێرشاند مەکتوبێت وەر دەبێژ ئیدی دەبێ حکوومەتە ئاسترالiyeti, idi hükümeta kraliyeti biçaveki ereni biçavekî erenî li avakirina dewleteke Yahudî Filistînê didiner. Ev ev wek söz bû bu İngilizada. Yani ev mektup bu wek mektuba soz. Heta niha jî her sal ez bawerim şazde cotme heye tarixa wê mektûbê kîtzan. Muhtemel şazde cotme hedin. Ne yani nizam kişiyan rojî boy ginebe. Ew fakat ihtimal şazde cotme hebe. Her sal Arab wê rojê şermezar. Çima? Di wê rojê Roja soza Belfur, Ba'd Belfur yani Belfur söz bir Yahudi yardayı Filistin'de e, devleteki Yahudiçi. E, Serbiya esası İngiliz de heremedi. O onajı dahi. Jiboy ve hareketa hareketa göç a ah, hicreti a ah, Yahudiya ber bir Filistin'e zede bu. Yani ciher deri ji Irak, ji Suriye, ji İran, ji Avrupa Şerqi, Rojilati Avrupa, ji Avrupa Yahudi Yahudî berê xwedan Filistîn li gur bicîbû. Li wê der Gund çêkirin, kooperatif çêkirin, partiye siyasi çêkirin, partiye siyasi tene partiye irqçî na. Partiye sosyalist çî Esas ê gidwe heremê peşi var. war kupek sosyalizm ji derbas kir hinekî jî ew bû. Sosyalizm jî anîn bû. Fakat gruben irqçî, faşist cihabın hebûn wer arab dijmende diten hatta xostne araba bukujin ev kesana jiya fakat perspektif çi bu perspektife gişti avakırna devletek yahudi yani ev perspektif ha bu hejmara yahudiya zede bu filistinê sistema arabî nedwe duzeya gibersivê bidebe arab perçebûyî bûn di bin destê îngîlîza de bûn û hakimê araba bi giştî ajanê îngîlîza bûn ji bo vê kamufle dik. Arabi Filistin'e bir tehlikede hasyan, bir haterde hasyan reaksiyon nişandıdan fakat Arabi Ürdün, mesela Krali Ürdün ederi ditir çitkirin ev sakin dikir. Yani hatta ud khapandın, hatta tketin navveri ne tiştin ki var şerbikin. Ciboy ve aslında aslengeki ciddi peşab cihvuna Yahudiyat Filistin'e çenam. İngiliz destek dikin. Sermaye Yahudi finanse dike Yahudi gelek ciya adiz bu taybeti ed nava velati Arabadı mesela Irak'ı Yahudi zahfe bun li Suriye habun lü Türkiye ve İran evan derana bere xodan ee, e, bere xodan Filistin bi demirin tabi hinek müntemedi jit şuğlandım hem ve kıstin avan habu hem İngiliz'e av destek dikirin hem hezavani pera jiber ev ev pirs ev mesele dahat finanse kirin ji alî sermayedarê Yahudiya hat finanse kir ew e, yani heza pera jî dibû destek ji bo vê erd dikirin mal dikirin ji ereba û ereb derdkir eveya nesli sala 1936 var devam kir di 36 de ereb gihaştin derecakê gizêdeb xeterê bihesin o hemberi ve yerleşimi hem lidici İngiliz'e hem lidici Yahudi'ye şer. Şer Şereki berfireh bu. Fakat bir serkeftine bir encam ne bu? Gelek kesa tecid girdin. Mesela nahat bejin ya mesela dibin e, carna eylem lidici İsrail çedbin dibe ke çekirin dibe e, heze kasam çek. Ev navi navi evi çagil dici Yahudi'ye dici İngiliz alber koddan mesela Azeddin el-Kassam ha bu. He navi yul kodkir. Ee, evşer bina bençitya Ürdün'ü yani cip kapandına Ürdün'ü aslında ihanete Ürdün'ü e, be encam ne yani tasfiye u jib şun de ta aslen gitişe Yahudiya hama hama mere garbe jinema hatta kengi hatta sala hafta. Çilo haftadı Birleşmiş Milletler karar eder. Dve karar edin, Ved vedbeci. Filistin'e de devletçi. Devletek Yahudiya پایتەختەوە تلابیب بێ و دەولەتێکژی عەرەبە عەرەبە گوت ئەم قبولنا گوت فلستین وڵاتە عەرەبایی یاهودیش دەربە هاتنە ji boî bêje ev qerarahan em qebul nakin em tevlênan feqet Yahudiya li ser esasê qerara Birleşmiş Milletler derketi derketî 1947 İsrail ilan kir. Devleta İsrail ilan kir. Yani avan karar pek ani. Karara ge jekitiyana tava derketî 1948 bi serokatiya David bin Gurion yani David bin Gurion İsrail hat ilandir. U hema gelek devleta ev kabul kirin. Mesela bak Amerika, İngiltere, Sovyeti gelek velata kabul kirin. U netene e, ev velatana ev kabul kirin. Tabi hinek velati Müslümana kabul ne kirin. Velati Arab gişti kabul ne kirin. Fakat pişti salek eş çebuna İsrail, pişti salek eş çebuna İsrail yekemin devleta Müslümandı Cihane'de Türkiye İsrail kabul. Ha buna İsrail kabul kır. Ve ju çağı verdi. Tekiliye Türkiye ve İsrail diplomatik venav verdi meşin. Ee, haftada her çıkasa gelek devlete cihane alakayı hoş İsrail kut kirin e Türkiye disa kut nabun. O Türkiye her deme bu deri ki İsrail di Yahudiye aleme di Türkiye'ye garim kobigiyin İsrail. Bu taybeti Yahudiye İran'ı. Yahudiye rojilata navi diser Türkiye'ye karın xwebikînin İsrail. Yani bir şekilde têkiliyekî wer tarîxî û nûjen di navbera Türk û Yahudiyat her deme hebû. Di çil û heşta de Ereb beramberî rewşekî haman. Şer Yahudiya İsrail ilan kir. Arab di nav xwe ji derxistin. hindik ma Arab di nav İsrail din û ilan kirin. Araba got em ve dewletê kabul nakin. Devlet ek Arabi am dixwazin ama li hamu hemû Filistînê em dixwazin nel cîkî ve İsrail gerek behel hilweşandin o bêxera kirin û Yehudiyek hatine gerek paş dibegir ji ve Araba Ereba got em na devletek Erebî ava nakin Filistînê de em ê e em geçici Gazayê bi Misrê Brengeki idari, rengekî îdarî û batî ve Ürdün ilgili. Yani şu Ürdün e, ve bey breve birin Batı Şeria yani dafa garbi o Gazajı ji alim sret be breve birin hatta ki em İsrail harabikin o em e carek di devleteki Arabi giştil serhamu hamu Niyet ev. Tabi İsrail vak devlet hat ilan kir. Çulu haştadı. O jigelek devleti cihanet cihat kabul. Diplomasi, bu endamı Birleşmiş Milletler bu devletteki doğal. Fakat gerginti navbera İsrail ve Arabat hey. Pişti gehenek hezen radikal de devleti Arabat bun iktidar. Li Mısır, li Suriye, li Irak. Eveya bu sersebebe ge İsrail idi vekbere خود تناهی دید گوینlik ed nebin. Pirsgirek evi güvenlik eder ketin peş. Pirsgirek İsrail güvenlik eder ketin. Jiber ji ber nêzîkî wê dewletê radîkal millî ereb hene û ser dijminatiya İsraîl iqtidara xwe pêş dixin. Evana qaygîl cem İsraîl çêkir. Li ser wê esasî wer di têkiliya di gerginlik, xerabî û her demê propagandayê li ser esasê wer kuîrkirina wê gerginlikê çêbû û eveya bi çi encam bû di sala 1967 bi şerê navbera İsraîl û Ereba de bi encam شریده اسرائیل به هزا خوی عسکری tabi alikariya Amerika, alikariya İngiltere evcer hebu. Fakat به هزا خوی عسکری و بهستتیا خوی تشرده ور کنیشان دایدی و او شر ساوکی İsrail çekir. Yani kir wek efsana ki wek wek dijmineke nayê hilweşandin çünkü devletekî hewqase biçûk bi nüfusekî hewqasê hindik beramberî en hêzê askeri mezin e Araba şer kir û ve ket ji hafta vê şerê şêst û Arab jir dibêjin nekse nekse çi yani var ki yani ki var bi xemgînî yani bi her havî deşxweberdanê tepkiyê di nava ereba rewşekî war peyda bû ji ber çi tiştê nenormal Dundure şeş rojade İsrail çikir. Gaza gırt. Ev gaza araba kabul net girte devleti avab. Batı şeria gırt. Cevap şundu derbasi Erda Mısır'e bu. Perçaki Mısır'e ev gaza heyi. Ev sina çola sina. Hamu gırt. Hatta gihaşt kanat. Yani hatta gihaşt divare kanatı Suez. Suriye'de ev tepe stratejik hem de ali askeri de hem de çavkani ave. E, e Golan hemû girtin bu wê bes nebû dervasî bajarê Sûriye ê e pişta golan jî kir qinetra mesele qismek ji Urdunê girt bi vî şeklî yani rewşekî wer wek wek yani felaketekî mezin bi serê Ereba da tiştek nayê bawer kir sîstema siyasî Erebî beramberî vê wer çaresiz lavaz û heta derece dawî wer bêqîmet derket holê û eveya tabi bandor li ser xat e, araba kir e, giçava idi e, beramberi xo be bawer bun û bawer kirin idi carek dî nemakarin İsrail biş yani heza leşkerî İsraîlî bu vek destane bu vek efsanakek nayişkenand eveya peşket tabi hezin fedai e Filistini xwestin vê efsane bişkînin hene kar kirin duan aliyan adı çalaki fedayı peş kıstin u buha idi meşandın. yani idi Filistini leheviya Arab gıben van rızgar bikinna buha buha idi der des bu kare çektari kirin örgüt ava kirin örgüte çep örgüte rast cuda cuda örgüt ava kirin ama hamu çektari bun hamu jite kuşina çektari esas girtin dici cina de üstlenmez boy ko çekirin u eylemi be eylemi be eylema e, li dici İsrail شر پیش تخص اف لسر فلسطینیا لسر جبهه فلسطینیا çi bu. Tabi İsrail bize gava xwe menevra alanya xwe firekir. û îcar ji mewqi'ekî dîtir yanî hê xurtir bi erebarê îdî dawstin. Erebê giberê qebûl nekirin di Gaza û Batîşeriya dewletê çêkirin vê ve ew jî bi dest wan nakin. Dev jêber di Gaza û Batîşeriya erdê wan bixwe mesela ê Misrê ê Sûriya ew bixwe çû. و جار عرب نکارن بجن ام فلسطین وگرن ارد خوی چوا وگرن او او بو پرس الان ekmeği menavre çebu ama dnava dünyaya de dnava dünyaya de hat teşhir kirin tabi çava gelek valata alaqe xoy diplomasiye qut kirin gotin haksızlığı fakat gühne da kesi destek avı İngiliz, destek avi Amerika'ydı. Van alyanat pırs girek derne akırdı. Ali çekti, Ali peri, peradı. Pırs girek derne etket jboy ve bek sıkıntı gibi bini. E, meşya hatta roja irojite yani İsrail ne vak İran dikkat bakın İran ha devlet ambar zor edik şimdi. İsrail var niye çünkü <coughs> Amerika İngiltere Fransa yani sermaye navne tevil piştavi o İsrail e, pişti ve var hezakha tabi kurtkir coğrafya da ali nüfus ede e, he betir bir cikir çeke nükleer bi dest xwe bixistin Arab ihtiyacê wan bi taybetî sîstema siyasî Arab ihtiyacê wan bi bi ewkekê bû bi etîbarê hebû etîbara xwe vegerînin ji bo wê di sala 1970 de Mısır û Sûriye bi dizî planek çekir yani hiç kesî dîtir bi xwe nehesandin hiç bilgî nedan welatên dîtir bi dizî دوختێکی ئیسرائیل دە عید هەب مەسەلە عیدێکی یهودیە هەیە ژێر دەژن عیدا غفران کیپۆر عیدا کیپور tam duvakteki ayde o e, tişten ditirci ha bun esas. Yani çava hinek Mısır bu taybeti de ali propaganda de tiştin var nişandan gittin ne tabi işar mertin. Propagandaki var cihat kirin. Ciboy ve rahavetek de İsrail de peyda bu bu. O de شش جتمه شش جتمه هفته و سیسیا هزار نسد و هفته و سیسیا دی جبهه ده دی جبهه ده عرب والدیج اسرائیل شریلانdır یک جه جبهه مصری لسر سینا یک جه جبهه سوری سر گولان دی جبهه ده شر ilan kirin ev şer di despek edici bergi İsrail ek bu be haziri bu di despek et zuç yani Mısır'ya hama kanat kıstın dest şey Hatta ber kanalı işkenan dunu sina hıstın deste var. Suriya hama golan derbas kirin. Yani zu derbas kirin. Ve demedim, İsrail hopser hevde ani. Hukumi ser hevkir. O ee, ket e, e, ket erişe o Cibistan idi. Yani Cibistan'a navbera hafte u sise u hafte u çaradı. Duve Cibistan'a da akçı. Yani şerri e var e, singe sing. Dinavbera e, İsrail ve Arab adı. Bu Efşer Navbencitya Birleşmiş Milletler e, hat ravastandın. E, Lugori ravastandın avu şerri erde Mısır'ı hamu ve geryajer. O ateşkes ilan kırın. O Suriyeci e, sadece bacarek jer ve gerya. Av bacarek beri İsrail işgal kır bu kınetra. Av jer ve gerya le tepe golan jibelgi stratejini ne Hatta roja i roji pırs Greka İsrail'i yani esas evi Golan. Golan Zozan bilindi. De ali askeri de pır stratejiki. Hakim el ser Suriye yani. O yek ev yani strateji konuma ve hey. De do ava vakhwarne bi girani jkaniye Golan tiçince İsrail. Yani pırs gireki avel İsrail hani. E taybeti ava vakhwarne. Jiboy veji İsrail Sina berda rastıç Mısrer zu berda fakat golen bernad. Yani zu zu bernadı belki hiç ciberne. Eğer ravşuvar devam bük. Ciber konumek ve stratejik heyin. Ucbu çağı vırdı. Yani ravşuvar sekin. Cevap şu dışarı Lübnan'ı haştevdi dua çebu. İsrail erişi ciber hezin Filistini hamud Lübnan'ı kombu bun. Haştevdi dua de İsrail خوست تهلكاوان دوري خو بکن او جوور درخستن e, fakat yani beheza askeri, beheza maddi İsrail mesela Filistin'e Filistin'in karşıladı. Behezavani askeri tasfiye kırdı Lübnan'da. Hazarun Hesidu Haştevdi Doğa. Hatta uçağı havale mecbur şehit kırdı. Esir hatin kırdı. Fakat pişti ve pişti ve icar serhildan despekir. Ve ev serhildan ne serhildaneki tasadüf. Di despek ede vak çava be renk derket, be slogan derket, ve giçava rek hıstina rızgariya Filistini alaqe ve ber derket fakat var ne? Ev serhildan tamamen dibin denetimet peşket, tamamen rek hıstina rızgariya Filistini ayar kir, örgütlemek kir, sloganı ve belli kirin. Fakat bu gizuneye bastırmak kirin, serhildan akış haştev sus yapşundu despekir tabi. İntifade. Agnave bu intifade. Beçek bu, bekevira bu. Fakat tamamen bin denetima e, örgüte örgüt et peşket. Çıma örgüt de ali silahlıydı. İdine makari bu müdahale İsrail bu. Ciber Lübnan'ı derketi bu hezave askeri lavaz bu bu perçe bu bu. Egmayıcı birin Tunus. Le Tunus bici bu. E Tunus kuyda İsrail kuyda duri hevin. De ani askeri idini karı müdahale bu. Kişboyu de lriyen ditir garyan ge dedi İsrail ev bugün tangav bu. Ev reji riye e, serheldan ev u insane ege rol list yani ali katkek yuvi mezin çe bu serhendana Filistini de e, Ebu Cihad e, e, revevireki Filistiniya binavê Ebu Cihad Xelîl Wezîr jê digotin di heştê û şeşadê di heştê û şeşadê İsraîl ew li Tunisê kuşt. Ji ber çi hostê intifadê bû. Her tişt bi rengekî planlî pêş Mesela ana carna habal dibejin mesela çıma abi, çıma abi, Hinek carna tişt bu plan ciğer lazım. Vert her tişti kodeyn orta tabi em em kurd nikarım bu. Gotna gerek em davi bikin em peşi dikin. Çıkası em gizli tiştabı girin disajı eşkere dibi. Fakat ev ana ne olur? Mesela Halil Vezir dibeji despek ede gerek tepki bu hata nişandan fakat vak çava tepki ki tamamence ji feku yani ji Filistin Kurtuluş Örgütü'ye serbuxa. Fakat dibêjî ki ev pêvajo mezede devam bikira mezede var devam bikira wî çaxî ve örgüt bihata dijitala kirin. Önemsiz e bihata dîtin ji bo vê ew jî nebaş. zamanlama lazım bu. Bi zamanı gav bu gav dibe sloganı sloganê örgütê peş, rengi ve wê peş, pêş, ve wê peş. Ama destpêk edina. Ji ber جبوی دەستپێکێک زوو نەیە تەسفیەکردن ئەمە دگوت ئەگەر ئەمە دەم درێژی بکرا بێگە ئەم خوتێت بدە نیشاندان و çaغی عالمە بگوتا دەمێکی ئەفە کۆش ئۆرتە ڕابوویە ملەت ئیدی ڕابوویە ئەو ژ بوو زەرار جبوی بێ گەرەک مە زمانەوە باش بێلی بوو قۆمی تێوێ چاوە هاتنی چاک چێکردن سلۆغان چاوە هاتنە تەسبیتکردن ئەم شتانێ هەان هەموو هاتنە چێکردن ئێ تابی فلستین فلستینیا وەک مە ئەیلەمێ چێکداری نەکرد mevsimlik bun eylemi. Vak me nekirne, vak me şer nekirne, vak me ber hoji nedan, vak me yugun nekhabitini jî. Fakat avantajı wan çi bûye? Alaqê wayî bi gel re alaqê organik bû, tabîî bû, doğal bû. Bildirik li Tunis derdixistin gel heman rad bû ser. Ew pirsgirêka me heye. Ew alaqê xwezayî bi gel re hîna me baş çênekirine. Gama yani her bildirik me لگوری وگل تکه حرکت او پرسگری که مهینا هی yani de, de derbaskırına hareket et, motivasyon ede yine pırsgirek yemehen. Ev jişçi örgütsüz değil tabi. Eyvana ev pırsgirek avan zede tunavuş boy ve intifade peşkısının çıma me ev tişgut. İsrail beheza koy askeri maddi demek inikar mesela Filistin'i çareser. Yek jin eğer Yahudi mesela Filistin'i çareser nekin hebuna Yahudiya jinet garanti edin. Bidijminatiye بدجمناتي افرس جريك حل نابن جبوي في يهود اولمرت جارك دماغ جزيارتك خوي در و بدگريا دماغ سرك وزير بو يهود اولمرت دماغ بدگريا اسرائيل افتشت گود Gut em mecburin mesele çareser bik. Ji boî Yahudî hebin em mecburin mesele çareser. Ji ber pirsgirêk li ser inkar dijminatiyê e, inkarkirinê redkirinê dibi ser sebebê ki dawya wê ney. û her deme karşı ve milliyetçîtiya Arab al diji Yahudiya pêş bikevin. û ev tiştehan gibû şerê gella kes nikar kontrol. Diroja îrod kontrol kirina wê zor e, dirojê pêşiya medin hêbêtir zortir dibin. Eğer Yahudi rojilata navin de vak unsureki rojilata navin biminin giringe Liser esası çareseri ki demokratik bu gele heremeri tekiliçe. Na katli ama Yahudiya, Ermeni, Asuri, her çıkasa milliyetçitiya Arap, fanatizma dini, İslami, rol ted heye ama davranış, u hata siyasi, a sınıfa egemen avan milletanaji kodi rol ted. جبرچم ام ملتانا milleti هرمن fakat xwedkin wek uzantiyekî rojava mesela asûrî milletê rojhilata navîn kurklî milleti rojhilata navîn ermenî milleti rojhilata navîn ilk e, milleti ki bi resmî toplî xristiyan bûyî ermenî ne di rojhilata navîn de yehûdî jî milletê rojhilata navîn fakat serkêşiya van gelana yani desthilatdariya van gelana sermayedarê wan дасталадари ван ҳер деме хоча вак узантики рojava нишандане рojava жи ев фактор шуғуланди би чӣ шуғуланди би дини християнтия шуғуланди ев gerekçeş katliamlar peydadır. Ha dikkat bakın. Lüveza katliam ne meşru? Ama gerekçe katliama hemen. Bu <coughs> ev derecayek emin de emperyalizm duber duber pırsiyare. Fransız ve İngiliz brengeki çev dema gxwestin karta Ermeni, karta Asuri bilizin u iro karta Yahudi dilizin de aynı vakte din çitkin van gelana dikin kurbani politika dikin kurbani politika jiboyi de pers çareserkirina pers girekev demokratik buyna hundurin çed yani Yahudi dina afkad demokrat bibin De ser bir esasi tekiliye demokratik bi derdora xwerdeynin wî çaxî pirs girêka Yahudiya çareser pirs girêkek dî Yahudiya heye çi Pirsgireka tekel, Yahudi tekel. Mesela basın desteği Yahudiyadı, sermaye desteği Yahudiyadı, hüner desteği Yahudiyadı, nizamçı desteği Yahudiyadı. Ev tekelti dibi sersebe ve beramberi ve sürekli kıskanç buyunçe. Ev kıskanç bun her deme dibi sersebe ve Yahudi ve hedef ve nişandan her deme zemineki erişir. Belki ev çilpenci sale hineki hoparastını fakat hatakingi hoparast. Cibaydı demokratik girina hundurin yani durketina tekel bu yine. Siyasete tekel. Durketina siyasete tekel de aynı vakte de Yahudiya zemine katliama derdik. Yani tehlikal servan jı orteradık. Hatta naha ki gilser esası demokrasiye ki, demokrasiyeki demokrasiyeki gitte Yahudi jı bigirin zemine gilser bir esası peydana bu. Hatta naha karşılıklı kuirbuna milliyetçiliğe, milliyetçiliğe Yahudi, milliyetçiliğe Arap. O eve her demek şara, be encam dibe. O droja me iro dijim. Bi taybeti di şahsi Hamas'dı. Di şahsi hene grube milliyetçi ditirdi. Him betir evde cevha Arabat kuirdi be. Di cevha Yahudiya dijim. Bi bir rengi kuirdi be. Di vak dijberiye gevdu terdik. Peştik eve. Tabi hezen avnetevi heremici. لگوری برجواندی خود نرخینن مثلا ایران هر دمه خوازک حماس لدیج اسرائیل شرب جبر چه؟ جبر گه اسرائیل گه انگلکی برانبری اسرائیل تو نبه اسرائیل هم بهتر اکار به ایران تهدید بکه جبوی و ملیت چیتیا عرب دین چیتیا فارس هر دمه خوازن به هز اسلامی و milliyetçi e Arap de Filistin'e de kobu parızı. E tabi Yahudi e, ser esası yani fikri devletine tev, sermayedar, destla dariye e, ee, hem cibo Yahudiya hem cibo sermaye navne tevi vek erkeki e, ve siyaseta resmi a devleti didemeş. Tabi ser konuma devleta İsrail ve önema ve cibo siyaseta emperyalist emebi sekinim. fakat bu geçti. Revşa İsrail ev. Aslında Yahudi hamunel İsrail. O Yahudiyel İsrail hamunel. Dijivayka Yahudi de nakokiye kuir tunane. Zede. Jiber şovenizm hey, Jiber milliyetçiti hey, Milliyetçiti vek dineki zaten Yahudi jibha dini nakokiye sınıfi e siyasi kendik. Bu propaganda propagandayı kendik. Taybet e, kendik en var nakokiye. Jiboy ve mere var jider ve demaled nar mere dveji Vak civake kitet mutabakat hey. Hevka sejinin. Mesela ana hundre İsrail'de Gnavbera Yahudiye rojilat roj avadına kuk. Hatta henek Yahudi hen zede kıymete on tunne. Taybeti ev Yahudiye güc Afrika anine. Vak asker vantan kaptandı. Vak asker vantan kaptandı. Militarizm gav bu gav zayıf dibi. Dicivaka İsrail'iydi. Ciber İsrail hamu asker. Jinji askeri, merci askeri. Qize Yahudiya jit için askeriye, Zilame wan jit için askeriye. دماغ دماغ قیز بزوجی کارج عسکری جدا فقط دما داوی پر رخ ندرد کرد مثلا gelek bayan Yahudi لسر interneti demec dedin işte de askeriye de çava cevheri kovan da kırne çava vahşi bune çava ketini hizmeta sistemi çava harabi kırne etirafa evçini gav gav militarizm de civaka Yahudi dehneki zayıftı be, kalstı be. Hatta beramberi pek anine devlet eldici Araba dengen var demokratik dedici sistemi brenge mitinga, brenge meşa dert kevin. Fakat Yahudi yani sistema navne tevici wan dikhabtini jiboy khoy. Bu taybeti dama gidrojelata navin dibci kirni jiboy Yahudiyana. Jiboy ki İngiliz dile wan bi Yahudiya şevuti velatek juar çekirinna. Ji her demê karakol wan li vir dihebe kontrol bikin heremê. Bi ki heremê re dijber bi, tekliyan hevr tu sadece dijmin bi û bi şekilî her demê heremê kontrol Dinamik Dinamîkê heremê qels bikin. Emperyalizme ji çekir. Ji bo vê Yahudî eger bixwazin jî demokrat bin. Çima? Ji ber sîstema navnetewî a kapitalîst her demê misyonek daye Yahudiya û daye İsraîl ev misyon jî dijberiya xelkê herêmê ye kontrolkirina dînamîkê hundirê herêmê de ne. Ji bo vê pirsgirekekî ciddî. Ê e tabî demokratîkkirina hundirîn ew ya pirsgirêka Yahudiya ji çareser dike. Ji bo vê yani derbarê Yahudî, Ermenî, Asûrî di savunmê di perçe perçe hatini girtin dest aslında çavkaniyes pirsgirêka wan aynayı ye destladarê wanin sermayedarê wanin nêzîkbûnê milliyetçînin girêdanê bi Urije çareserije jî demokratik hundirîn. Vî rengî me re bigire dest ê e herhalde daha rasttir bin. Derbarê Yahudiya û İsraîl dijî ev artık bir vî şeklî şekillenmakî siyasî di rojelata navîn diçe dibin. Devletekî merkezî Türk, devletekî merkezî Faris, gelek devlete Arabay cuda cuda bi siyasi, xwe siyasî Kurdistanekî inkarkirî, İsraîlekî yabancî hati çekirin. Bir şekli kavus da ali milli koy siyasi kriza rojlata navi kat bakat kuştirdi be serdema hükme kapitalizma cihani. Emel vir ravastın sibe de derbare ve haled eğer pırs hebin. Heval dikarin pırsa koy bikin. E, Jiber medberi jigotu bu ev beş yani tiştek mene ser tartışma bikitune agahi dirokini bigrani. Ama pırs hebi belki merekari bir serbisekini. O gine bu ve care emeder basi him betir e, e, somut bandorya derve aroj ava aroj helat yani a kapitalist a real sosyalist li ser ujilata navin u pirsgirek ekip xwar derxistini ul ser bir esasi proje çareseriye çini li ser wana yüksek. Berig emnav berig gelin. Çiçek bir